da'vat mazgili va uning har qaysi bosqichlari payg'ambar alayhissalomning da'vat ilib borgan mazgilini mundoq ikki davr bosqichga bo'lishimiz mumkin buning biri yana biridan alohida farqlanadi birinchisi makka davri taxminan 13 yil ikkinchisi madina davri soq 10 yil Ondan har bir davr bir qancha bosqichlarni o'z ichiga oladi va har qaysi bosqichning o'ziga xos ayrim alohidliklari bor Bu alohidliklar ayni chog'dagi shart sharoitlarga inchkilab nazar solganimizda xeyli ro'shan ifodalandi. Makka davri bundaq uch bosqichga bo'linadi. birinchi Yoshirin da'vat bosqichi 3 yil. ikkinchi Makka da'vasida oshkora da'vatga o'tish bosqichi. Payg'ambarlikning 4-yilining 5-idan 10-yilining oxirigacha. uchinchi Makkaning sirtidagi da'vat bosqichi va da'vatning har qaysi qabilalarga keng ko'lamda qanot yoydirilishi. bu 10 yilning oxirlaridan payg'ambar alayhissalom madinaga hijrat qilgan qadar bo'lgan orliqdagi mazgildir madina davat davrining har qaysi bosqichlarining tafsiloti o'z navbatida bayon qilinadi birinchi bosqich davat ko'rishi 3 yillik yoshirin davat hammamizga ma'lum makka arablarning diniy poytaxti ulug' kabining boshqurg'uchilari va barliq arab xalqining nazaridagi atalmish muqaddas but haykallarga qarg'uvchilarning hammasi mushu makkada o'ltiroqlashgan Şuna bu yerdə islahat elib verib, ideya və əqidini doğru yola selisdən ibarət bu mərkəzi nişanğa yetiş Məkkənin sırtıdakıdan köp qiyinğa toxtaydı. Demək, bu iş vaxtınca qiyinçiliq və tosalğılarının təsirini uçurmaydığan dana bir tədbirə muhtac bolğaçqa, Məkkəliklərni biraqlı çöçütüb etməslik üçün İslam dövləti dəstəbdə səlpəl yoşurun elib verilişi ən yaxşı dana tanlaş idi. Şuna Rasulullah məşu usulunu tanladı. Tunca əvlad müsəlmanlar shunisi tabiiyki payg'ambar alayhissalom bu dinni avval o'z oilasi va munosabati yaqin do'st birodarligi tanlashi mumkin shunga u tunji bo'lib munosabatli kishilarni o'z oilasini va yaqin do'st birodarlarini shuningdek tunish bilishlarini bo'libmi o'z ichidagi haqso'yar yaxshi tabiatligi bilan tonilgan ularmi rasulullohni rostchil haqiqat yoqilg'uchi deb biladigan vujudida yaxshilikning asiri bor bir qism kishilarni tanlab islomga chaqirdi natijada rasulullohning olijanobligi shaxsiyatsizligi va rostchilligiga shaklanmaydigan bir turkum kishilar bu da'vatga tunji bo'lib ovoz qo'shdi ular islom tarixida tunji avlod musulmonlar deb ataldi ularning dastlab ibtigorida rasulullohning ayoli hadicha binti huvaylid rasulullohning ozod qilib o'tgan quli zayd ibn haris ibn shurahbil kalbi rasulullohning tog'isining o'g'li ali ibn abu tolib va yaqin do'sti abu bakr siddiqlar musulmon bo'ldi ali ibn abu tolib bu chog'da texi narisida bola bo'lib rasulullohning kapolatida bola chiroy turyotdi bular davat boshlangan birinchi kunila musulmon bo'lgan edi shuningdan keyin abu bakrmu davatga kirishib ketdi u xushbel og'indorchiligi yaxshi chiqishqoq tabiat axloqliq kang qo'l odam edi buning ustiga uning farosatligi tijoratdagi epi va shirin suhbat aloyidligi uning qavmi jamoat o'ttirisidagi bordi keldi munosabatini quyuqlashtirgan edi va al osilik ta'sirini zo'raytgan edi shunga u o'zining suhbatiga hozirlik qiladigan qavm qarindoshlaridan ishonch qila oladiganlarni islomga da'vat qildi natijada uning maslakdoshlaridan usmon ibn affon umaviy zubayr ibn avvom asadi abdurahmon ibn avf zuhriy saad ibn abu vaqqas zuhriy va talha ibn ubaydulla taymiy qatorliqlar musulmon bo'ldi hammadan burun musulmon bo'lgan bu sakkiz shaxs tarixda islom avangardlari ya'ni tunji avlod musulmonlar bo'lib qoldi dastlab musulmon bo'lganlardan yana bilol ibn abu rabo habashimi bor edi uningdan keyin bularga akishib islom ummatining ishonchli odami abu ubayda amir ibn jarroh abu salima ibn abdul asad arqam ibn abul arqam osmon ibn mazun va uning ikki qarindishi qudoma va abdulloh shuningdek ubayda ibn haris ibn muttalib va said ibn zayd va uning ayoli fotima binti xattob hattob ibn arad bani huzayl jamoatidan abdulloh ibn masud va ulardan boshqa bir bilik kishilar musulmon bo'ldi ana shular quraysh qabilasining har qaysi aymoqlaridan eng dastlab musulmon bo'lganlardir ibn hisham bularning sonini 40 kishi edi deb hisobladi lekin uning hisobidagi ba'zilarni dastlabki musulmonlardan sanashda bir oz masala bor ibn ishoq mundoq deydi shuningdan keyin kishilar ar ayol to'p to'p bo'lib islomga kirishga boshladi makkada islom to'g'riliq gap so'zlar tarqaldi bара-бара islom haqidagi parang kishilarning so'z temasiga aylandi. Yuqorqilarning hammasi yoshirin musulmon bo'lgan edi. Payg'ambar alayhissalommi ular bilan maxfiy uchrashib, diniy ahkomlarni yoshirin o'kitib turibdi. Chunki da'vat ayrim-ayrim shaxslar bo'yicha yoshirin elib berilyotdi. Sura bosh qismi nozil bo'lib bo'lgandan keyin vahiy orqama-orqa nozil bo'lishga boshlandi. Shu mazgillarda nozil bo'lgan oyatlar va sura bo'laklari ayni davrning tinish vaziyatiga mos keladigan jumla bo'laklari qisqa mo'ngluq ayrim posilga ega ta'sirlik va jazbidorlikqa ega oyatlar bo'lib bu oyatlar inson nafsini poklash dunyodagi sechiliklarga chetilib qolishni saskandirish jannat va do'zaxni go'yo ko'z bilan ko'rgandek tasvirlash qatorliqlarni mazmun qilgan bo'lib mo'min musulmonlarni ular yashayotgan ashu jamiyatdan boshqa bir muhitga boshlab boribdi namoz dastlab nozil bo'lgan oyatlarda namoz o'qishga buyurilgan amr farmonlar bor edi muqotil ibn sulaymon alloh taolo ibtidoiy islom davrida ya'ni islom dinining dastlabki boshlanishida atiganda ikki rakat kechda ikki rakat namoz o'qishni farz qildi bu vaqtda oqshimi atigini parvardigoringga tasbih bilan hamda aytqin sura mo'min ellik beshinchi oyatda deyilgan deydi ibn hajar mundoq degan payg'ambar alayhissalom merozga chiqishdan burun o'zimi va sahoba kiromlarmi cho'qim namoz o'qiydi lekin musulmonlar hozir ado qilayotgan besh vaqt namoz farz qilinishdan ilgari yana boshqa namoz farz qilinganmi yo'q bu to'g'risida qarash o'xshash emas aytishlari qaraganda shu vaqtlarda kun chiqishdan burun kun patqandan keyin ado qilish farz qilingan namoz bor ekan haris ibn usama ibn luhayadan u zayd ibn harisni naql qilgan hadisda rasulullohga vahiy nozil bo'lgan dastlabki kunlarda jibril alayhissalom kelib uningga tahorat ilishni o'rgatdi rasululloh tahoratdan forig' bo'lgandan keyin bir uchum suvni ilib avratiga chochdi deyilgan baro ibn ozib va ibn abboslarmu shu hadisning mazmunini naql qilgan ibn abbosning rivoyatida mana bu eng burun nozil bo'lgan farzlardan edi deyilgan tarix ibn hisham degan kitobda payg'ambar alayhissalom va sahobalar namoz vaqti kirganda tog' jilg'inlarga berib al ko'zidan yiroq joylarda namozlarini yoshirin o'qib keladi bir qitim abu tolib rasululloh bilan alining namoz o'qiyotganligini ko'rib buning nima ish ekanligini so'ragan va haqiqiy ahvolni uqqandan keyin bu ikkalanni subotliq bo'lishga buyurgan deyilgan bu vaqtdagi to'liqsiz xabar quraysh kattalarga anglandi ayni chog'dagi vaqaliklarning har qaysi tarafligi nazar solganimizda mushu mazgilda da'vat garchi maxfiy ayrim ayrim shaxslar bo'yicha yoshirin elib berilsimi quraysh doirlari buni uqmay qolmagan biroq ular buningdan ortiqcha parvo qilib ketmagan edi muhammad g'azzoliy mundoq deydi islom davlati haqidagi mish mish xabarlar quraysh doirlariga yetgan bo'lsimi ular buningga ahamiyat berib ketmagan chunki ular rasulullohni umayya ibn abu salid qis ibn soid va amri ibn navflarga o'xshash ilohiyat va uning haqlari ustida gap qiladigan din da'vogarlaridan birisi bo'lsa kerak deb gumon qilgan lekin ular da'vat xabarining atrofga tarab ta'siri kengayib ketishidan ansirab davat va uning kundalik taraqqiyot ahvolini kuzatishga va bu dinga kirganlarga ostiratdan nazorat qilishga boshladi hash pash degucha uch yil o'tib ketdi islom davlati garchi shaxslar aro yoshirin elib berilayotgan bo'lsimi shuning mabaynida islomiy qarindoshlik va o'zaro hamkorlik asosida elchilikni yetkazish va uni o'z joyiga qaror topqizish vazifasini ado qila bir turkum sodiq mo'minlar borliq kelib bo'lgan edi shuningdan keyin payg'ambar alayhissalomni oshkora davatga o'tishga botil ishlarga qo'rqmay qarshi turishga va butparastlikka qarshi dodil hujum qilishga taklif qilinib vahiylar nozil bo'ldi ikkinchi bosqich oshkora davatga o'tish tunji oshkora davatga o'tish buyrug'i oshkora davatga o'tish haqida tunji bo'lib alloh taoloning yaqin ish aqribolaringni ogohlantirg'in degan oyat nozil bo'ldi qur'oni karim shuaro ikki yuz o'n to'rtinchi oyat mazkur oyat nozil bo'lgan sura shuaroda avval muso alayhissalom payg'ambar bo'lgandan tortib u toki bani isroilni boshlab hijrat qilgan qadar va ularning fir'avn va uning qo'lchimoqchilaridan qutulgandan tortib fir'avnning oil tavobatlari bilan qo'shib g'arq qilib etilgan qadar bo'lgan bir qator jiddiy va ta'sirlik vaqalar jarayoni bayon qilindi bu qissa muso alayhissalomning fir'avn va uning qavmini alloh tarpiga da'vat qilish jarayonida beshidan o'tkazgan jimiy sezgizashtilarini o'z ichiga oldi meningcha payg'ambar alayhissalom oshkora da'vatga o'tish buyrug'ini topshirib olish arpisida muso alayhissalomning vaqasini bunchalar tafsili bayon qilib keltirishdagi maqsad payg'ambar alayhissalom va sahobi ikromlar oshkora da'vatga o'tganda uchraydigan qarshilik ahonat va zulm sitamlar oldida bu qissalar yaxshi ulgi bo'lsin uchun shuningdek ular oshkora da'vatga o'tishdan avval o'z ishlariga to'liq ideyaviy tayyorlik ko'rib qo'yishsin uchun edi chunki haqiqatning o'z nurini to'liq chechishi muqarrar yo'sinda botilning zulm istam qo'rg'onlarini chiqib tashlash va ular bilan jafoliq kurash qilish orqali ondin amalga oshirdi shunglashqa bundoq vaqtda musulmonlarda ana shu qiyinchiliklarga nisbatan idisida tayyorlik bo'lishi oldin ola tavranmas e'tiqod iroda hozirlashi intayin zarur edi shuning bilan birga yana bu sura fir'avn va uning qavmining ichinishli oqibatini tasvirlash bilan birga nuh alayhissalomning qavmi od va samud xalqi ibrohim alayhissalomning qavmi lut alayhissalomning qavmi qatorliq allohning payg'ambarlarini yolg'on chiqarganlarning va ayka aholilarining bu yomon qilmishlarining oqibatining ta'sirini o'z ichiga olgan edi buni keltirishdan maqsadmi albatta pat orada o'z payg'ambariga qarg'ular chiqarish chiqib uni inkor qilguvchilar o'z qilmishlarining yomon oqibatini hatto aksiyachil maydonda davomli cho'ntiraveradigan bo'lsa cho'qim allohning qattiq jazolashiga duchor bo'lganligini bilib olsin uchun va mo'minlar o'zlarining kelgusi istiqbolining cho'qim parloq bo'lganligini aniq oydinlashtirib olsin uchun edi yaqin qish aqrbolar orasidagi davat mazkur oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom avval bani hoshim jamiyatini chaqirdi shu on ular hozir bo'lishdi ularga bani mutallib ibn abdumanof jamiyatidan bir qancha odam qo'shilib yig'ildi yig'in qatnashchilarining soni 45 kishiga yetdi ular to'liqlanib bo'lmay turibla abu lahab so'rining kayfiyatini buzdi u bu o'ltirganlarning hammasi sening tag'illaring va yoki tag'illaringning bolalari ha so'zla lekin hali yottinning gapini qilg'uchi bo'lma shuni bilishing kerakki sening qavming butun arablarga taqobul turolmaydi seni to'sishga man haqliq ammo hozircha o'z pushtlaring kifoya navoda gapimga quloq solmay o'z beshimchilik qilaveradigan bo'lsang butun arablar bir yoqdan qo'l chiqarib qurayishlar bosh bo'lib sanga qo'l solgandan ko'ra o'z jamatingning seni to'sqini tuzuk man urug' tuqqanlaringga seningdek balo qazo ilib kelgan odamni ko'rmaganman dedi payg'ambar alayhissalom javob qaytirmay jim turdi va so'rin ahlimi tarqab ketishdi shuningdan keyin payg'ambar alayhissalom yilqi jamiyatdoshlarini yana bir qatim qayta chaqirib so'z qildi u so'zida jimi hamdu sano allohga xosdir man uningga hamdu sano aytaman uningdan madad va yordam tilayman allohga iymon keltiraman va uningga tavakkul qilaman guvohlik beramanki olloh yakki yegona va sheriki yo'qdir dedi andin undoq dedi cho'qim har qandaq bir qavmning elchisi o'z qavmiga yolg'on so'zlamaydi yakigona alloh bilan qasamki uningdan boshqa iloh yo'qdir man allohning sizlarga aloyitan butun insonlarga ummatdan avatgan elchisidirman alloh bilan qasamki sizlar go'yo uxlagandek o'lisizlar o'yg'ongandek tirilisizlar qilgan aytgan nom amallaringlardan hisob elinsizlar hisobdan keyin o'rninglar mangulik jannatdir va yoki mangulik do'zaxdir xolos dedi buninga qarta abu tolib nihoyat yaxshi pozitsiya bildirdi u mundoq dedi Саңа ярдәмді болыш біз үшін шәрәп. Біз сенің нәсиетіңді авал қобыл қылымыз. Сөзіңге чин пітіміз. Мана, сенің бұваңның әулатлары жәм боптымыз. Мән оларның бірі болыш сүпітім білән, сән яқтырдыған ішларға алдыраймын. Сән өз ішіңі раван болғын, әзбірайы құда. Мән сені мәңгі құдаймын вә химайы қылымын. Бірлі іш, атам Абдулмутталабның дінеден айрылышқа көңілім ұнмайватыды. Оның кейіндін Әбу Ләхәб яны иғыз ечіп, «Я Аллах, бұл сәтчілікні, uni boshqalarning to'sqindan ko'ra o'zinglar to'ssanglar bo'lmamdi dedi buning javoban abu tolib alloh bilan qasamki biz hayotli bo'ladiganmiz uni jon tikib bug'daymiz dedi so'rin ahli g'ulg'uli ichida tarqab ketishdi sapa tig'ida sado payg'ambar alayhissalom oshkora da'vatga o'tgan ahvolda tog'isi abu tolib uni qanot ostiga ilib himoya qilganligiga to'liq ishonch qilgandan keyin u bir kuni sapa tig'iga chiqib yo sabaha deb to'ladi saboha sadosi dushman hujumi har xil tuyuqsiz ofat va muhim xabar yetkazish uchun to'linatdi bu sadoni anglagan quraysh aymoqlari taraf tarafdan yig'ilib keldi shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularni tavhidga va o'zining allohning payg'ambarlik ekanligiga iymon keltirishga va qiyomat kunining barhaqligiga ishonishga chaqirdi imom buxoriy bu qissaning bir qismini ibn abbos roziyallohu anhuni rivoyat qilib mundoq degan yaqin qish aqrabolaringni ogohlantirgin degan oyat nozil bo'luvdi payg'ambar alayhissalom sapo tig'iga chiqib ey bani fehli jamati ey bani adi jamati deb quraysh oymoqlarini bir birlab chaqirdi quraysh ommasi yig'ildi hozirlik qilolmaydiganlar nima ahvol ekanligini o'qish uchun odam avatdi ularning ichida abu lahab bor edi shuning bilan payg'ambar alayhissalom so'z qilib ey quraysh jamasi aytib boqinglarchi agar man dushman otliq qo'shuni tog' orqasida sizlarga hujum qilmoqchi bo'layotibdi desa mening gapimga chinpitamsizlar dedi ular birdak shundoq sening gapingga chinpitimiz sening samimiy rostchil ekanligingga ishonamiz deyishdi payg'ambar alayhissalom undoq bo'lsa man sizlarni qattiq azobdan ogohlantiruvchiman devidi abu lahab ey halok bulg'ur bizni mushina deb yig'dingmi dedi bu chog'da abu lahabning ikki qo'li qurib ketsin әмәлді құрып кетті оныңға ерішкен нәрселері әсқатылды ол лауылдап тұрған отқа яғни дозаққа кірді оның отын тошығычы яғни суқанчық отынымы лауылдап тұрған отқа кірді оның бойында мәхкәм ешілған арғамчы болады деген сөре назыл болды va imom muslim bu qissaning yana bir tarpini abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilib mundoq degan bu oyat yaqin qish aqribolarini ogohlantirgan degan oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom shaxslar bo'yicha va kollektivlar bo'yicha chaqirib ey qurayish jamoasi o'zinglarni do'zax azobidan qutqizinglar ey ibn kab jamoati sizlarmi o'z o'zinglarni do'zax azobidan qutqizinglar ey qizim fotima sanmi o'zingni allohning azobidan qutqizgin alloh bilan qasamki man sizlarga allohning azobidan hech narsaga ora turolmayman oramizda urug' tuqqanchilik munosabati o'z yo'lida ilib beriladi mana bu eng yuqori pallaga yetgan jarongliq tabliq sadosi edi payg'ambar alayhissalom bu sado orqali o'zining eng yaqin urug' tuqqanlarga ilohiy elchilikni rost deb chin tutish o'ttirimizdagi urug' tuqqanchilik munosabatining muhim halqisidir arablarda hozir chinga chiqqan asabiylik ya'ni tarafvozlik allohning dargohida nozil bo'lgan ogohlantirish erib tugidi deganni jakorladi haqni jakorlash va mushriklarning qarshilik ko'rsatishi haq ovozining jarongliq sadosi makka tavasida davomliq yangramoqda edi oxiri olloh sana buyurilganni ya'ni parvardigoringning amrini oshkora o'ttirib qo'ygan mushriklarning mashhurlariga parvo qilmag'in degan oyat nozil bo'ldi shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularning sherik xurofatlarining va uning asossiz afsonalarining abdi bashirsini ichib tashlashga kirishdi va but haykallarning haqiqiy mohiyatini va uning naqadar qadr qimmatsiz narsa ekanligini ochiq oshkora o'ttirib qo'ydi butlarning ojiz keraksiz bir narsa ekanligini amaliy misollar bilan tushundirdi butlarga sig'inish butlarga cho'qinishni o'zi bilan xudo o'ttirsida vosita qilib olganlarning op oshkora ozg'unliqda ekanligini ro'shan dalil paketlar bilan bayon qildi go'yo chaqmoq bildirmamisi tinch havo bo'shliqini zilzila keltirgandek mushriklarning ozg'unligini va butqa cho'qinishning hamoqatligini oshkora jakarlash makkiliklarning g'azab o'tini lovuldatib o'tdi va ular buningdan bakla tasoddivilik va g'ayrlik his qilishib umumiyuzlik inkor qilishga boshladi qurayishlar bu ushtumtut yuz bergan yangi burilishni to'smoqchi bo'ldi chunki bundoq qilmaganda ularning kona an'anaviy meroslari xavfga uchraydi qurayishlar tadbir qo'llanmoqchi bo'ldi chunki ular bir allohga iymon keltirib ko'p ilohlarga qarshi turish va muhammad sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarligiga iymon keltirib qiyomat kunining haq va rostlikqa ishonish deganning ma'nisi odam o'zining jini va mol mulkidan erkin ixtiyor bo'lmaydigan darajada bu nidoga mukammal bo'ysunish va o'zini taltukis atash deganlikdir aniqroq qilib aytganda bu mushriklarning diniy tunga o'rni bilib butun arablar ustidan yurgizayotgan xo'jayinlik o'rnini yo'qotish alloh va allohning payg'ambarining roziligi uchun o'z nafsining rohat parog'atidan voz kechish deganlikdir shundoqli yana ota bovolardan qolgan botil aqida buzuq ko'z qarashlardan uzil kesil voz kechib o'zlarining ruhiy ijtimoiy iqtisodiy siyosiy holatlarda uzil kesil o'zgarish hosil qilish deganlikdir bu yana tuvan o'tir tabiqadagilar ustidan o'ynaydigan qonli qamchisini to'xtatish va ati oqshom to'xtamay o'tkazayotgan gunoh masiyatlardan qo'l uzish deganlikdir deganlarni aniq tunib yetgan va bu hukmlarni nihoyat ro'shan aniq tushungan edi shunga ular o'z vujudidagi ulug'liq va yaxshilikning ta'siridan emas balki oyatdagi balki inson kelgusi hayotida azvayilmoqchi bo'ladi degan ma'no bo'lganligi uchun ularning huquq imtiyozlarini tuvaltib qo'yadigan va bu huquq imtiyozlardan vaqtliq tuvan tushirguchi yangi vaziyatni zodil qabul qilg'isi kelmadi qurayishlar yuqorqilarni nihoyat obdan tunib yetdi lekin ular insoniy fazilat va axloqiy kamolatda eng yuksak darajada ulgu bo'la oladigan qavmi jamoat va ajdodlar tarixida tangdish yo'q eng ishonchlik eng rostil va eng samimiy bir erga qarta nima deb ivan qo'ya olsin ular nima qilarini bilolmay hayron qilishdi ular haqiqatan hayron qilish tegishli edi ular uyan o'ylab buyan o'ylab ko'p tafakkur qilgandan keyin oxiri rasulullohning tog'isi abu tolibning qishig'i kelib uningdan jiyan inisining harakatini cheklashni talab qilmoqdan boshqa yo'l yo'q ekanligini tunib ketdi shunga ular o'zlarining bu talabiga jiddiylik va haqqoniyat libosini kiydirib abu tolibga muhammadning bu ilohlarimizni tashlashga da'vat qilishi bu ilohlarimizning paydizini va kuch qudratning yo'qligini so'zlab yurishi ashu ilohlarimizni qattiq oqorat deganlik va ayib deganlik dinga e'tiqod qilib kelgan necha avlod ajdodlarimizni ozg'in gumrohlar deganlik va ularni aql parosatsiz deb qarlaganlik deb qarashdida shu on tashkillanib abu tolibning qo'rosiga keldi quraysh elchilari abu tolib qo'rosida ibn ishoq mundoq degan quraysh mutavarlaridan bir nechta arbob abu Talibning qorosida paydo bo'ldi ular abu Talibga: ey abu Talib, sen bilasan sening qarindishingning o'g'li ya'ni muhammad alayhisalom bizning ilohlarimizni qopsib tillovatidi dinimizni ayiblab, bizni aql idroksiz bir narsaga ota bobolarimizni ozg'inlikqa chiqaryotidi uni yoki o'zing to'sig'in yoki bizning to'sishimizga yo'l qo'yg'in chunki bu biz tarafda uni to'sish ishini o'zimiz bir taraf qilamiz deydi. işte. bu chog'da abu tolib elchilarga chiroyli gaplar bilan uzrxohlik aytib yondirdi ularmi qaytib ketishdi payg'ambar alayhissalommi allohning dinini tashviq qilish va tavhid davatini qanot yaydirishni burunqidekda davomlashtiravverdi hojilarni da'vatga quloq solishdan cheklash to'g'risidagi kengash yig'ini mush kunlarda quraysh doillari boshqacha bir g'amga botdi sababi payg'ambar alayhissalom oshkora da'vatga o'tguniga bir qancha oy bo'lmayla haj mavsumi yaqinlab keldi Qurayshlar har qaysi arab qabilalarining haj ummaklari pat Makka ga yetib keladiganligini biladi. Shunga ular Muhammad alayhisalom haqida muvofiq bir fitna ig'vo so'zi temiz tarqitib, bu da'vatning hojlar orqali butun arablarga tarab ketishining oldini olish kerak deb qaradi. Shuning bilan ular mush so'zda birlikka kelib olish uchun Valid ibn Mughiraning uyiga jam bo'lishdi. Valid ularga bu vaqt hammanglar bir fikrga kelinglar. Gepinglar bir yerdan chiqsin. biringlar yana biringlarni yolg'onga chiqardigan yoki biringlarning so'zini yana biringlar rad qilgan ish bo'lmasin dedi ular sen degin deyishdi valid yo'q o'zanglar danglar man anglab boqay deb turib oldi ular kohin deylimikin devidi valid yo'q alloh bilan qasamki u kohin emas biz kohinlarni jiq ko'rgan uning deganlari koinlarning qiliplashgan so'z iboralari va saji qopiyalarga hargiz o'xshamaydi dedi ular undaqda sarang deydi deyishgan edi valid yo'q u sarang emas biz sarang majnun bo'lganlarni ko'rgan saranglarning ruhiy holatining qandoq bo'lganligini bilamiz muhammad saranglardek bo'g'ilib egiz past so'zlab yurmaydi dedi ular amisi shoir deydi devidi valid nadi shoir bo'lsin biz she'r turlarining qo'shaq qopi g'azal nasr oddiy va murakkab vaznlarning hammasini bilamiz uning deganlari hargiz she'r emas dedi ular Sahir deydi devidi valid u degan sohirmi emas biz ko'pligan sahirlarni va ularning sehr o'yinlarini ko'rgan muhammadning ishi ularning dam va band qilish ishlariga hargiz o'xshamaydi dedi ular hamsi nima deymiz degan edi valid alloh bilan qasamki uning gapining bir xil huzur alovati bor uning asli iltizi bir tarmoq shaxslari go'yo bog'ning baraqson notalaridir uning haqida nima demanglar hamon chinib qoladi Шуңа оныңға бір аз яқын келдіған сөз сахир даңлар. У сехергерге ұқсаш аты бала, әр аял, қан қайрындаш ва йорт мәхәл арасыға низа аразлық салдыған кеп сөздерін еліп келді, деді. Шуның білән сорын қатнашчылары шу бойынша іш көрдіған болып тарқылышты. Башқа риваятларда Валид йығын әһлінің һәммәсенең сүзен рәт қылып чыккандан кейін улар Валидке дәл жайыт түшдіған кеп болса, сен демәмсән, дейішкен. Шуның білән Валид, маңа бір аз мөхләт беріңлар, man bu haqda o'ylanib ko'ray degan va birdan beshini tuvan silib xiyol surib o'ltirgandan keyin so'rin qatnashchilarga yuqorqi so'zni qilgan alloh valid haqida muddassir surasida 11 birinchi oyatdan 16 oltinchi oyatgacha nozil qilib bu oyatda validning o'ylanib ko'rish ahvolini tasvirlab mundoq deydi u payg'ambar va qur'on haqida o'ylandi qur'on va payg'ambar to'g'riliq nim deyishni bilolmadi ondin u qaradi la'nat bo'lsinki u qandoq bilolmadi yana la'nat bo'lsinki u qandoq bilolidi andin qo'shilmisini turdi va chiroyini burishtirdi andin imondan yuz o'ridi payg'ambarga agishdan takabburlik bilan bosh tortdi bu kalomulloh emas faqat uyutilgan sehrdir bu faqat inson so'zidir dedi yig'in bu qarorni ma'qullangandan keyin darhol ijro qilishga kirishdi shuning bilan quraysh doirlari hojilar keladigan har qaysi yo'l eg'izlarga chozi to'soqlarni qurib o'tgan kachkanlarning hammasini to'xtatib payg'ambar alayhissalomdan neziy bo'lishga topladi va ish harakatlarini salbiy tillar bilan tonishtirdi bu xizmatni mas'ul bo'lib ishlaguchi yanila abu lahab edi payg'ambar alayhissalom odatda haj mavsumlarda ukaz va majinna bozorlarda har qaysi qabila va aymoqlarning yotoq o'tanlariga berib ularni alloh tarafga chaqiratdi va ularga qur'on o'qib beradi o'shaning hammasida abu lahab rasulullohning kaynida lolmi itdak so'rilib yurib buning gapiga kirmanglar bu degan o'z dinidan voz kechgan ozg'un kazzob deb ig'zini po'q qilib yuratdi dal musha ahvol arablarning payg'ambar alayhissalom va islom din to'g'riliq olgan uqqanlarni o'z yurtlariga ilib ketishga turtki bo'ldida natijada uzun o'tmay bu to'g'ridagi gap so'zlar butun arab dunyosiga purkatdi خوش